Apirilak hamazazpi gaur ostirala da eta hon albistegia duzue berrioz irratiaren albiste mankezuna Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi gipuzkoako etorbidetik zortzikoko biribilgunerako irtera hobetzeko lanak. Berriozarko udalak zortzikoko biribilguneko lanak ute enpresen baterako batasun bati esleitu dizkio. 72.920 €ko mila euroko zenbatekoarekin. Irtera hobetzeko lanak bila erdiz luzatuko direla. Uda iritsi aurretik bukatzearen obrak urrengo astetan hasiko dira. Lanen barnean, biribilgunera doan espaloiaren azken zatiak enduko da, azken finean oinezkoak eta txirrindulariak lurrazpiko igarobidetik hibiltzen onbaitira, eraberean errepidean dagoen toki guztian lau bidetan edo lerrotan banatuko da, bat biribilgunetik berriu zarrera sartzeko izango da eta beste hiruak, gipuzkoako etorbidetik ateratzeko, hiru bide horien artean ezkerrekoa etorbide horretatik dabiltzan autoek, baino ez dute erabiliko erdikoa berriz merkataretzako saltokitik ateratzeko eta auzalor kaletik iristen diren ibilgailuek erabiltzeko izango da eta eskuinekoa bilabesek besterik ez zute erabiliko. Bilabesek azken geralekua luzatuko dute gainera bide horretatik biribilguneraino. bilguneraino. Berriozarko EH Bilduk autoeskunde programa eta zerrenda aurkeztuko du. Eta aurkezpena igandearekin eginen dute, hain zuzen, eguerdiko amabietan Euskal Herria plazan, egingo duten ekitalditxoan esan bezala berriozartarrek osaturiko eta proposaturiko programa aurkeztuko da bertan, baita berriozarko EH Bilduko alizioa osatuko duten pertsona fisikoak ere. Espartzetako gorpuzkiak hilobitik aterako dira larun batean. Aurreko ostegunean egindako prospekzioan, mila bederatzereun eta hogeita urtean fusilaturiko lau edo eta bost pertsonen gorpuzkiak aurkitu ziren espartzeta guneko fosa batean gorpuzki hauen eksumazilanak bihar hasiko dira goizeko bederatzeetatik aurrera eta prospekzioa bezala arantzadi zientzia elkarteko langileak eginen dute. Zahararen inguruko zineforuna kulturgunean. Zahararekin elkartasun astearen baitan ekin jenten irugarren jarduera zineforumarena izango da. Hain zuzen, guaila pelikula proiektatuko da gaur, ahatxeldeko zurtzetarretan eta gero bertaratutakoak ez da bedan murgilduko dira. Eta ostiralero bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatuz, irekiko dugu kirolen atala aurrera garazi. Erregionalean xabi, neskak jamigoren aurka arituko dira, igandean eguerdiko amabiterdietan jokatuko duten partidan. Mutilak aldiz burla destalde izanen dute aurkari, hauek biarra txaldeko bostetan berriozarren jokatuko dutela gazteak higandean eguerdiko amabi tardietan arituko dira, beti honak aurka, nun eta atarrabiko zelaian, kadeteetan ataldekoak taldekoak jorreren aurka egin dute larun batean, atxaldeko bosterdietan, aldiz, betaldekoak, oraindik goizti harragoak ezanen dira, eguerdiko amabietan jokatuko baitute berriozaren lagunak aurkari izango dutela. Berriozar futbol Elkartari daukion informazio guztia hori xabi. Beno, eta kirolak gabe, garazi, mendien lagunak esku tartean helburu berri badute. Igandean, aie txuerri rabiatuko dira bertatik mila eundalaro itamar metro dituen aldaxur mendiari ekiteko, guzteko bederatzietan eguzki plazan elkartuko dira mendizaleak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua, ditu, ongo dela dio gaurko iragarpenak, tarteka oso oditxu. Ondorioz, da txikiago botako ditu, noizean behin ertainak eta trumotxuak izango direla. Norabide aldakorreko aizea ulbizia ibiliko da txialdean nipar usagaia nagusituko delarik. Temperatura minimoetan gaur aldaketarik ez edo gutxi jeitsiko dira, eta maksimoetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian. FMko eun puntu zortzian edo ordu interneten eguzkeplaza.neten. Eguzkeplaza.neten.